רפ מחארה, רפ חרא, רפ חרא. הממשלה מתפרקת, המדינה מתייבשת ורק הכנסת מתביישת להודות שהיא טועה כשהיא צועה מתוך לואה את הבל פיה בתרועה פועה מאחוריה את דבריה לאומה נומה רפ מחארה רפ מחארה רפ מחארה רפ מחארה רפ מחארה רפ מחארה רפ מחאה